السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيمتم محمد محمد sala na salam zimfikie katika darsa iliyotangulia tuliweza kuangazia katika hii risala yetu ambayo kwamba ni fiqhul usra hukmu taaddud hukumu ya mwanamume kuoa wanawake zaidi ya mmoja ama leo hii tutakuwa tunaangazia baadhi ya nikaha ambazo kwamba zimezuiliwa na sheria ya Kiislamu na nikaha kama hizi wengi ama baadhi ya watu huangukia ndio maana tukaonelea ni bora zaidi tuweze kuzikumbusha nikaha kama hizi zilizozuiliwa ili mmoja wetu asije kuingia katika nikaha kama hizi ambazo kwamba ni mamnua zilizozuiliwa na sheria famin tilka alankiha na miongoni mwa nikaha hizi alawwal nikahu al-mut'a sampuli ya kwanza katika nikaha ambazo kwamba zimezuiliwa na sharia ya Kiislamu ni nikahul mut'a nikaha ya mkataba baina ya wanandoa والنكاح المتعه انا نكاح يا متعه هو نكاح مؤقت فهو نكاح الى اجل مذكور ومحدد قريبا كان او بعيدا وهو نكاح من الانكحه المحرمه الباطله nikah ya mut'a ni nikah ambaye kwamba watu wameweka mkataba katika wakati maalum wakati ambayo kwamba iwe ni mkubwa ama mdogo iwe ni miaka kadhaa watakuwa wameweka mkataba baina ya hao wanandoa wawili ama iwe ni miezi ama ni wiki kadhaa nikaha aina hiyo ni miongoni mwa nikaha ambazo kwamba ni muharrama haramu na batila na haifai kwa Muislamu kufanya nikaha kama hii na dalili ni iliyokuja kutoka kwa amiri almu'minina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallama naha an nikah almut'ah wadhālika fi sahihain na dalili iliyotujia kutuonesha uharamu wa nikaha hii ya mut'a nikah ya mukataba baina ya wanandoa wawili katika wakati maalum ni hii iliyotujia kutoka kwa Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema hakika Rasulullah sallallahu alayhi wasallama alikataza nikaha ya mut'a alikataza aina hii ya nikah na akazuia waumini wasiwe ni wenye kujihusisha na nikaha kama hii na hadithi hii ipo katika sahihain wakana nikahu almut'ati ma'rufan fil jahiliya na hii nikah ya mut'a ya mkataba baina ya wanandoa wawili ilikuwa ni nikah ma'ruf ilijulikana katika zama za ujahilia yani kabla ya uislamu kuja fakana min anwa'i an-nikah al-ma'rufa fil jahiliya nikaha hii yani sampuli ya nikaha hii ilikuwa ni maarufu katika hizo zama za ujahiliya wa ubiha fi awwal alislam fi ahwal khassa na ikahalalishwa katika mwanzoni wa Uislamu katika hali ambazo kwamba ni maalum katika hali ambazo ni maalum thumma nusikha dhalik kisha ikafutiliwa mbali nikaha kama hiyo ambayo ni ya mut'a وحرima tahriman muakkadan na kiharamishwa uharamu ambao kwamba imetiliwa mkazo wasara batilan biijma'i alulama na nikaha ya mut'a ikawa ni nikah batil katika maafikiano na makubaliano ya maulama قال القاضي عياض رحمه الله alisema qadi Iyad rahimahullah ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها يعني متعة النكاح kisha wakaafikiana maulama wote wakakubaliana kwamba jambo hili la nikah ya mut'a ni jambo la haramu wamekubaliana maulama wote hii ni kauli ya Iyad وقال القرطبي رحمه الله الروايات كلها كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من أهل البدع الكبار قرطبي رحمه الله أنا سيما كومبا رواية zote ambazo كومبا wameafikiana maulama juu yake ni kuwa zama za mut'a wakati ambao kwamba ilifanyika hii masala ya mut'a ama nikah ya mut'a haikukuwa ndefu bali ilikuwa ni wakati mfupi zaidi na hakika imeharamishwa kwa ijma' ya salaf na khalaf kwa makubaliano ya maulama waliotangulia na ambao kwamba wamekuja nyuma wamekubaliana kwamba jambo hili ni la haramu ila kwa wale ambao kwamba hawafai kugeukiwa na kutizamwa wala kufuatwa matamanio yao miongoni mwa ahlul bid'ah al-kibar ambao kwamba ni mashia bado wamefungamanisha nikaha hii katika madhhabi yao ambayo kwamba ni batil vile vile kwa hivyo haifai waislamu kuweza kuzingatia wale katika haya ambayo kwamba wanafanya na ni katika madhambi فنكاح المتعة الذي له أجل ويحدد بوقت حرام في ديننا نكاح ya mut'a ambayo kwamba iko na wakati maalum hii inakuwa ni haramu katika dini yetu wa idha waqa'a fa innahu batilun la yu'taddu bih na endapo ikiwa itafanyika baina ya waislamu inakuwa ni nikah batil ambayo kwamba haifai na haitohisabiwa katika nikaha za Kiislamu hii ni ya kwanza ambayo kwamba tumeigusia nikah ya mut'a na maulama wote wameafikiana na wakakubaliana waliotangulia na wasasa kwamba jambo hili ni la haramu katika dini yetu na wale ambao kwamba wanaifanya basi wanakuwa katika makosa na haifai kabisa kufuatwa wala kuzingatiwa katika wale ambao kwamba wanayofanya wa amma nikahu thani fahuwa nikahu shighar nikaha ya aina ya pili ambayo kwamba imeharamishwa na kuzuiliwa katika dini yetu ya Kiislamu ni nikaha ambayo kwamba inajulikana kama shighar wa maana nikaha shighar أن يزوج الرجل وليته على شرط أن يزوجه الآخر وليته معانا نكاح يا شغار ني ولي اموزش ولي منزاكي بنتي وشرطي يولي ولي وبيلي اموزش بلا فيلا بنتي وكي نرودي تينا معانا نكاح يا شغار ni mtu na rafiki yake wote ni aulia kisha wa kwanza amwambie huyu wa pili kwamba nitakuozesha yule ambaye kwamba yuko chini yangu ima ni binti wangu ama ni dada yangu kwa sharti wewe uniozeshe vile vile binti yako ama dada yako walahu suwarun nayo iko na mifano asuratul ula sura ya kwanza Sheikh anasema hafidhahullah alla yadhkura bainahuma sadaqan ni isitajwe mahari baina hao wali wawili bal takunu hadhihi mahran li hadhihi wa hadhihi mahran li hadhihi bali ni iwe yule ambaye kwamba anamkabidhi yani mawali wawili huyo anampatia binti wake na huyo anampatia binti wake kisha hao ndio wanakuwa mahari yani nimetoa mfano kule nyuma kidogo kwamba wamepatana wali wawili marafiki wawili ambao kwamba ni aulia kisha huyu akampatia binti wake kama mahari kisha huyu wali wa pili vile vile akampatia huyu wali wa kwanza binti yake kama mahari anasema sheikh mfano uzawijuka ukhti uzawijuka ukhti au ibnati bi shartin an tuzawijani ukhtak wala mahra bainahuma walio wanasikizana kwamba nitakuozesha dada yangu kwa sharti wewe vile vile uniozeshe dada yako na mahari haitakuwa baina yetu fahadhihi takunu mahran lihadhi huyo anakuwa mahari naam na vile vile huyu binti wako ama dada yako atakuwa ndiyo mahari kwangu وهو nikahu muhadhamun manhiyun anhu bidhatihi kwa hali hiyo nikaha kama hiyo inakuwa ni haram na imezuiliwa katika dini yetu fa huwa batilun inda jumhuri ulama nikaha kama hiyo inakuwa ni batil haifai naam kwa kauli ya jumhur ya maulama na dalili ni ya ibn umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha 'an shighar dalili ya kuharamisha ya kuonesha jambo hili la shighar ni haramu ni hadithi iliyopokelewa kutoka kwa ibn umar radiyallahu anhuma anasema hakika sallallahu alayhi wasallama alizuia nikaha kama hii ya shighar alizuia waislamu wasiweze kufanya nikaha kama hii ya shighar qal akasema alayhi salatu wassalam washigharu an yuzawwija الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته laisa bainahuma sadaqun muttafaqun alayhi kisha akaeleza rasul alayhi salatu wasalam naam ndoa hii ya shighara ambayo kwamba ameizuia waislamu wasiweze kufanya ni mwanamume amuozeshe mwanamume mwingine binti yake kwa sharti yule mwanamume mwingine amuozeshe binti yake na isiwe mahari baina yao muttafaqun alayhi hadith kwa hiyo hii ni hadithi ya kwanza ambayo kwamba inaonesha jambo hili halifai na rasul alayhi salatu wasalam amelikataza wasura thania na hii ni uh, eh, kauli ya jumhur ulama vile vile alivyosema sheikh wa hadha kama qulna batilun inda jumhur ulama na hivyo ndio tulivyosema kwamba ni kauli ya jumhur alulama kwamba nikaha hii ni batil wasura thania picha ya pili katika nikaha hii شيخ انتوليزا سليمان سليم الله الرحيلي حفظه الله أن يكون بينهما صداق صوري فيقول له مثلا أزوجك بنتي بعشرة آلاف على أن تزوجني ابنتك بعشرة آلاف فيفرض مبلغ متبادل وهو في الحقيقة صوري لأن هذا يعطيه العشرة آلاف ثم يرد له al-ashra وهذا مثل الأول نكاح محرم وهو باطل عند جمهور العلماء سوره 'inda jumhur al-ulama sura ya pili sheikh anasema ni wali wawili wasikizane kwamba naam takuozesha binti wangu kwa mahari ya alfu kumi kwa sharti wewe vile vile uniozeshe binti wako kwa sharti ya kutoa mahari ya elfu kumi vile vile hii inakuwa ni kana kwamba kunayo mahari baina hao wawili walakin kiuhakika hakuna mahari bali ni kubadilishana senti zile ni mfano wa kwanza amempatia yule wa pili alfu kumi kisha yule wa pili akamregeshea hiyo alfu kumi yake Sheikh anasema hii inakuwa ni mfano wa ile ya kwanza inakuwa katika hukumu sawia na ile hukumu ya kwanza anasema fahuwa نكاح محرم وباطل عند inda jumhuri vile vile hii inakuwa ni nikah muharram ambayo kwa imeharamishwa na ni batil haitofaa katika dini yetu kwa kauli ya maulama wengi hii ni sura ya pili imefahamika vizuri yani mwanamume ambaye kwamba ni walio upande wa kwanza na wa pili wanasikizana kwamba tutaozeshana mabanati zetu kwa sharti tupeana elfu kumi lakini elfu kumi ile kiuhakika sio mahari bali ni kubadilishana huyu kwanza anampatia elfu kumi na huyu wa pili anamregeshea elfu kumi ile ile Sheikh anasema kwamba ni nikah batil na muharram inda jumhuri alulama wa sura thalitha na sura ya tatu ama sampuli ya tatu ya shighar ni an yuzawija ar-rajulu ar-rajula banatahu ala an yuzawijahu al-akhar ibnatahu مثلا بصداق بينهما من غير رضا من غير رضا الزوجتين أي من غير رضا المرأتين وهذا أيضا حرام وباطل لأنه داخل في الشغار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام رواه مسلم في الصحيح اين اتات يا شغار شيخنا توليزا حفظه الله ني mtu amuozeshe yule wali wa pili binti wake na vile vile yule wali wa pili amuozeshe huyu wa kwanza binti wake kwa mahari lakini pasina ya radhi ya wale mabanati wawili pasina radhi ya wale wanawake wawili waliolewa wa hadha aidan haramun wa batil Sheikh anasema hii vile vile inakuwa hukumu yake ni haram na ni batil haifai katika dini yetu ya Kiislamu li'annahu dakhilun fi shighar kwa sababu hii inaingia vile vile katika ile nikahi ya shighar na alayhi salatu wassalam anatueleza la shighara fi islam hakuna nikahi ya kubadilishana naam katika uislamu hakuna nikaha ya kubadilishana katika uislamu رواه مسلم في الصحيح كيش الشيخ نتوليزا أما إذا تزوج ابنة رجل وهو يرغب فيها وهي راضية وتزوج الرجل الآخر ابنة الرجل الأول وهو يرغب فيها وهي راضية وبينهما صداق صحيح معلوم فهذا نكاح مشروع أما يندبو mtu atamuoa mtoto wa walio upande wa pili kisha yule walio upande wa pili vile vile akamuoa mtoto wa walio upande ya kwanza kwa mahari ambayo kwamba imekwenda kisheria vizuri mahari imekwenda vizuri kisheria basi nikaha kama ile shekha anasema kwamba ni nikah inakuwa ni sawa nikaha kama ile inakuwa ni sawa kwa mfano mtu na rafiki yake huyu wa kwanza akamuozesha binti wake na huyu wa pili vile vile akamuozesha huyu binti wake walakin mahari imekwenda kisheria kabisa basi nikaha kama hii itakuwa ni nikah ya kisheria Sheikh akasema idhan nikah ashghar bi surati thalatha allati dhakarnaha muharram wa وباطل 'inda جمهور العلماء nikaha zile za tatu ile aina ya tatu ya nikaha ya ukanza ambao kwamba tulielezea anasema kwamba zote ni haram katika qaul ya jumhuri ulama na haito, itakuwa haifai katika dini yetu ya Kiislamu natumai imefahamika nikaha ya pili ya shighar na tumesema aina tatu ya kwanza haifai ama aina nne ambayo kwamba Sheikh ametuelezea anasema katika sheria itakuwa inafaa thalifu والنكاح الثالث من الأنكحة المحرمة نكاح المحلل na nikaha ama sampuli ya tatu ya nikaha ambayo kwamba imeharamishwa ni nikahu al muhallil wa huwa an tutallaq al-mar'a thalathan fatahrumu ala zawjiha al-awwal fayatazawajuha rajulun akhar yaqsid an yuhillaha lizawjiha wa hadha lahu suratan Sheikh anasema nikahul muhallil ni nikah ambaye kwamba mwanamume ama mwanamke atalikiwe talaka tatu mwanamke atalikiwe na mume wake talaka tatu basi inakuwa ni haramu moja kwa moja kwa yule mume ambaye kwamba alimtaliki mke wake talaka tatu huyo mwanamke anakuwa ni haramu kwake yeye kisha atokee mtu amuoe yule mwanamke kwa makusudio ya kumhalalishia yule mwanamume wa kwanza mefahamika yani mwanamke ametalikiwa talaka tatu akawa ni haramu kwa yule mume wake wa kwanza kisha akatokea mtu mwingine akaja kumuoa huyu mwanamke kwa lengo na madhumuni ya kumhalalishia yule mwanamume wa kwanza hiyo ndiyo nikahul muhallil Sheikh anasema wa hadha lahu suratan na hii iko na aina mbili asuratu alula aina ya kwanza an yakuna hadha alqasdu ma'luman bal قد yakunu matluban hiyo inaweza kuwa makusudio ambayo kwamba ni maalum ama inaweza kuwa ni matulubu upande wa ombi inakuwa upande wa yule mwanamume wa kwanza ya kwanza inaweza kuwa yule mwanamume ambaye kwamba amekuja kumuoa yule mwanamke kwa sababu ya kumhalalishia ndio qasd maalum ama matlub ni yule mwanamume wa kwanza atake kutoka kwa mwanamume mwingine aje aje kumua huyu ili akuwe halali kwake yeye kama yafalu baadhi ashabi nufus Sheikh anasema kama wanavyofanya baadhi ya watu ambao kwamba wako na nafasi wako na wadhifa wako na pesa zao idha talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan dhahabu ila rajulin faqir qalu ta'al i'qid ala hadhihi al-mar'a tadkhulu biha layla ثم تطلقها لتحل الأول لتحل للأول فهذا ليس قصدا قلبيا فقط بل معلوم عند الأطراف وهذا النكاح محرم وباطل شيخ سيما كومبا كنا بعاذي وتنبو كومبا الله سبحانه وتعالى أموف رزقي ينتوكي كمتلك مكيواكي تلاك تاتو kisha anakuwa yule mke si halali kwake tena kwa sababu akona nafasi na senti anamtafuta mmoja kati ya wale ambao kwamba hawana uwezo kisha anamweleza taal njoo uje umfungishe huyo mwanamke nikaha kisha umuingilie ule usiku mmoja kisha umpatie talaka ili awe halali kwangu mimi tena Sheikh anasema fahadha laysa qasdan qalbiyan faqat hiyo inakuwa sio yule wa, yule wa pili ambaye kwamba amekusudia bali ni kitu ambacho kwamba kunayo masikizano baina ya pande mbili ya yule mume wa kwanza na yule mume wa pili anasema sheikh hadha nikah muharram wa batil nikaha ya aina, ya aina hii inakuwa ni haramu na batil wala hai, itakuwa hai, haifai katika dini yetu ya Uislamu wa kauli ya jumhurul ulama fala tahillu lilawwali bihi akifanya hivyo yule mume wa kwanza kwa kumtafuta mtu kisha amuolee huyu mke ili awe halali kwake yeye hatakuwa halali kwake kwa kauli ya jumhurul ulama na dalili فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل والمحلل له رواه ابن ماجه وقال الألباني حسن وجاء مثله عن علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وقال الألباني صحيح ندليلي نيلي niliyopokewa kutoka عقبة بن عامر رضي الله سبحانه وتعالى wa ta'ala ziwa Rasul sallallahu alayhi wasallama aliwaeleza ala ukhbirukum bitaisil musta'ar je nisiwaeleze kuhusiana na fahali ambayo kwamba ni wa kukodishwa qalu wakamweleza rasul alayhi salatu wasalam bala tueleze ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala qal rasul alayhi salatu wasalam akasema huwa almuhallil huyu ni yule mwenye kutaka kuhalalishia mwenzake yule mume wa pili ambaye kwamba anamuoa mke aliyetalikiwa kwa sababu ya kumhalalishiwa kumhalalishia yule wa kwanza akasema rasul la'ana Allahu almuhallila amelaaniwa yule mwenye kutaka kumhalalishia mwenzake walmuhallala la na yule mwenye kutaka kuhalalishiwa wote wawili wameingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kutaka kumhalalishia mwanzake yani mume wa kwanza na vile vile yule mume wa kwanza analaaniwa kwa sababu kutaka kuhalalishiwa na yule mume wa pili Sheikh anasema fahadha nikahu haramun min kaba'ir dhunub nikaha kama hiyo inakuwa ni nikaha haram na vile vile inakuwa ni katika madhambi makubwa kwa wale ambao kwamba watakuwa wanashirikiana kwa sababu ya kutekeleza nikaha kama hii li'annahu rutiba alayhi al-la'n wa batilun kal'adam kwa sababu imeingizwa ndani yake laana kwa wenye kutaka kufanya vitu kama hizo na hiyo nikaha inakuwa ni batil nikana kwamba haikufanyika fala tahillu almutallaqa lizawjiha alawwal bih haitakuwa halali yule mwenye kutalikiwa yule mwanamke kwa yule mume wake wa kwanza inakuwa hiyo nikaha ni kana kwamba haikufanyika na inakuwa ni nikaha haramu na vile vile inakuwa katika kabair adhunub wasura thania na aina ya pili ya nikaha hii ya muhallil anasema sheikh an yakuna alqasd qalbiyan lam yuttala alayhi يعني يكون الزوج هذا متبرعا ويقصد أن يحلها للأول لكن lam ya'lam ahadun bihadha sura ya pili ama aina ya pili ya nikaha hii ya muhallil ya kutaka kuhalalisha ni mtu aweke nia akusudie katika moyo wake kwamba mimi nataka kumhalalishia yule rafiki yangu ama mtu yoyote yule nataka kumhalalishia pasina yule mume wa kwanza kufahamu kwamba huyu amekusudia hilo Sheikh anasema hii inakuwa ni katika moyo wake fayatazawajaha zawajan shar'iyyan kisha anamuoa katika ndoa ya kisheria wadakhala biha kisha anamuingilia mwanamke yule wadhaqat usailatahu wadhaqa usailataha kisha wanakuwa ni wenye kuingiliana na mkiwi mwili thumma faraqaha kisha anamwacha yule mwanamke wa lakini makusudio yake ya kufanya hivyo antahilla lilawwali ni kwa sababu ya kumhalalishia yule mwanamume wa kwanza ambaye kwamba alimwacha huyu mwanamke imeeleweka vizuri yani mtu mmoja ametokea tu ima ni rafiki ya huyu mume wa kwanza ameona kwamba huyu ametalikiana na huyu mwanamke tena kabisa amekuwa ni haramu kwake yeye kisha akajitokeza pasina wale ama yule mume wa kwanza kujua lakini makusudio yake kuu ni kuwa mimi nataka kumhalalishia yule mume wa kwanza kisha anamuoa ndoa ya kisheria kisha anamuingilia baada ya kumuingilia anamtaliki kwa lengo la kumhalalisha yule wa kwanza shekha anasema fahadha an-nikahu muharram fi haqqi nikaha kama ile inakuwa ni haramu wa huwa murtakibun likabiratin min kaba'i dhunub na yule mume wa pili anakuwa amefanya makosa katika makosa ambayo kwamba ni madhambi makubwa wa wat'uhu lahu laha haramun na kule kumwingilia yule mwanamke inakuwa ni jambo la haramu kwake yeye lianna al'aqd bainahu wa bain Allah batil kwa sababu ile mafungamano baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni mbaya yani haifai kisha akasema walakin yatarattabu alayhi atharuhu fatahilla lilawwal walakin kule kufanya kwake yule yule mume wa pili inakuwa halali kwa yule mwanamume wa kwanza anaweza kumua yule mwanamume wa kwanza lianna zawja alawwal almuttaliq almutalliq wa la ya'lamani biqasdi hadha zawji thani kwa sababu yule mume wa kwanza na yule mwanamke ambaye kwamba alitalikiwa walikuwa hawafahamu wala hawajui makusudio ya yule mume wa pili fala yatarattabu ala dhalika atharu albutlan بالنسبه lahum kwa sababu ya hiyo hawakukuwa wanafahamu makusudio ya yule mwanamume wa pili yani mume na mke ambao kwamba walikuwa wametalikiana hawakukuwa wanajua makusudio ya, ya yule mume wa pili basi itakuwa naam kwa wana kwao hakuharibiki jambo yoyote Sheikh anasema wa hadha alfarq baina suratayn na hii ndiyo tofauti baina ya sura mbili fa fi surati thaniya tahillu li zawjiha katika ile aina ya pili ambayo kwamba tulieleza yule mtu ndo alijitolea pasina hawa wawili kufahamu anasema fi sura thaniya katika ile aina ya pili tahillu li zawjiha itakuwa ni halali kwa yule mume wa kwanza madama la ya'lamani qasdi hadha almutazawwij madamu walikuwa hawajui makusudio ya yule aliyeoa wa pili hadha taysi almusta'ar huyo fahali ambaye kwamba ni kukodishwa alladhi tazawaja min ajli an yuhillaha yule ambaye kwamba ameoa kwa, sababu ya kumhalalishia yule mke kwa yule mume wake wa kwanza na hii vile vile ni katika ni katika nikaha ambayo kwamba ni muharrama endapo itakuwa imekuwa katika makusudio ya kwanza walakin katika makusudio ya pili tulivyoeleza inakuwa sio haramu bali ni halali kwa yule mume wa kwanza والنكاح الرابع من الأنكحة المحرمة نكاح المحرم بحج أو عمرة نكاح يعني أن يكون ينكون نكاح حرام نكاح يمتون بيكون نمحرم بحج أو عمرة محرم كتك حج أما عمرة شيخنا سيما وهو نكاح باطل عند جمهور العلماء نكاح كما هي نكوني باطل katika kauli ya maulama wengi faqad qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yankihu almuhrimu wala yunkah wala yakhtub rawahu muslim fi sahih فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وهذا نهي عن ذاته فيكون محرما ويكون باطلا وهذا الذي عليه جمهور العلماء رسول عليه الصلاة والسلام ameharamisha jambo hili la kumuoa yule ambaye kwamba ni muhrim katika haji na umra katika kauli yake aliposema la yankihu almuhrim hafai kuo kuoa yule mwenye ako katika ako katika hali ya muhrim wala yunkah wala hafai kuolewa yule ambaye kwamba yupo katika hali ya muhrim wala yakhutub wala haposwi na hii inakuwa ni jambo ambalo kwamba limekatazwa katika hali yake kisha inakuwa ni jambo la haramu na inakuwa ni jambo batil katika kauli ya jumhurul ulama kwa hiyo yule ambaye kwamba ni muhrim kat, imma katika haji ama katika umra haifai kuolewa wala hafai kuoa naam wala hafai kuposwa kwa sababu itakuwa ni jambo la haramu kwa kauli ya jumhurul علماء والنوع الخامس من الأنكحة المحرمة الباطلة na aina ya tano katika nikaha ambazo kwamba ni haramu na ni batil itakuwa haifai katika dini yetu ya Uislamu ni annikahu fil idda ni mtu kuoa mwanamke hali ya kuwa yupo katika hali ya idda hali ya kuwa mwanamke yupo katika idda anasema Sheikh wa nikahu fil idda haramun bil ijma' na nikaha katika idda yani mtu kumuoa mwanamke hali yako yupo katika idda ni jambo bali kwamba ni haramu katika kauli ya jumhurul ulama wa batil batilun biittifaqil ulama na inakuwa ni batil jambo hilo la nikaha ya mwanamke ambaye kumbe yuko katika idda kwa maafikiano ya ulama شيخ anasema قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال ابو عمر حرم الله عقد النكاح في العده بقوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وأباح التعريض بالنكاح في العدة وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك هكذا يقول ابن عبد البر ولما يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك قلت ويفرق بينهما بالاتفاق أنا سيما الحافظ عبد ابن عبد البر رحمه الله حرم الله عقد النكاح في العدة الله سبحانه وتعالى محرميشة مومه kumuoa mwanamke katika idda yani mwanamume ameharamishiwa kumuoa mwanamke hali ya kuwa yupo katika idda na dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala na wala msiazimie kufunga ndoa naam na wanawake mpaka edda ifikie mwisho wake Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza wala watu wasiazimie kufunga nikaha na wale wanawake ambao kwamba wapo katika idda mpaka idda ifikie mwisho wake na hii masala inshallah biidhnillah Sheikh amesema kwamba inakuja katika upana insha kisha kunayo ikhtilafu ambazo kwamba Sheikh anazungumzia baina ulama akasema fadhaha ba'd ulama ila annaha tahrumu alayhi ala at-ta'bid endapo mtu ataoa mwanamke ambaye kwamba yupo katika idda kisha ikagundulika ameoa huyu mwanamke katika idda maulama baadhi wamesema kwamba inakuwa ni haramu mwanamume kama huyo kubaki na yule mwanamke ala ta'bid milele anasema man tazawwaja mraa wa hiya fi iddatiha wa furriqa bainahuma fa innahu laysa lahu an yatazawwajaha abadan ba'da dhalik mu'amalatan lahu بنقيض قصده الفاسد واستدل هؤلاء بفعل عمر رضي الله عنه وهو ثابت عنه دليل ya hao maulama wa kwanza wanasema kwamba inakuwa ni haramu kwa huyu mwanamume endapo wataoa mwanamke katika idda kisha ikagundulika wakatenganishwa basi inakuwa haifai kabisa kwa huyu mwanamume kumuoa yule mwanamke tena milele na hiyo wameistadili na kauli ya naam eh, ambacho kwamba alifanya Umar radhiallahu anhu na hiyo ni thabit an na vile vile maulama wengine baadhi wakasema ila annaha tahillu laha min ba'd wakasema kwamba inakuwa ni halali kwake yeye alikuwa amemuoa mwanamke hali ya kuwa yupo katika idda kisha wakafarikishwa maulama wengine wakasema baadhi kwamba inakuwa ni halali kwake yeye kumuoa baada ya kufarikishwa waqalu amrun hurrima li'aridin waqad zala al'arid sababu ambayo kwamba ilikuwa imesababisha iwe ni haramu kwa wao ni ile idda lakini idda ikiisha basi itakuwa ni halali kwa huyo mwanamume kumuoa yule mwanamke jambo ambalo kwamba lilikuwa limeharamisha ni amemwoa kwenye idda lakini idda ikiisha baada ya kufarikishwa idda yake ikaisha basi inakuwa ni halali kwake yeye kumwoa yule mwanamke wakatoa hoja kwa fi'l kitendo cha Ali radhiyallahu anhu والمسألة اجتهادية الشيخ akasema na masala hii masala ni masala ijtihadiyya kisha akatoa msimamo wake akisema wa ana amilu fil mas'alati ila annahu la tahrumu alayhi ala ta'bid Sheikh akasema anaegemea katika hii masala ya pili ambayo kwamba inakuwa sio haramu kwa yule mwanamume kumoa yule mwanamke milele illa idha raa alqadhi man'ahu falahu an yu'adhirahu bihadha illa qadhi wa sehemu ile akiona kumzuia ndio bora basi itakuwa ni bora zaidi kumzuia Naam kwa sababu ya wakati huenda ikawa hii ndiyo ya mwisho anasema Sheikh nikahu sadis min al-ankihati al-muharrama na katika nikaha ambazo kwamba zimeharamishwa ya sita ni aina hii ya nikaha walilasafi annahu yakthuru wuqu'uhu fi hadha zaman na la kushangaza na la kuhuzunisha zaidi ni kwamba inatokea zaidi katika hizi zama zetu la siyama ma'a almusalsalati walaflam allati tushajji'u ala mithli hadhihi at-tasarrufat al-mukhalafa li shar'i Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa an-nikahu bila waliyin Sheikh anasema ambayo kwamba imetukumba ni zile vitu ambavyo kwamba watu wanaziona katika hizi masiris katika hizi filamu ambazo kwamba zinawapatia motisha ya kuenda kufanya vitu hizi ambavyo kwamba zinakwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba ni annikahu bila waliyin ni ndoa pasina msimamizi ndoa pasina msimamizi wa mwanamke anasema sheikh maana ya nikah bila waliyi ni antuzawija almar'atu nafsaha ni mwanamke ajiozeshe yeye mwenyewe pasina msimamizi wake anasema sheikh waqad dhahaba jumhuri ulama ila anna nikaha almar'ata bila waliyin nikahun muharramun ya'thamu bihi fa'iluhu wa batilun la yasih anasema sheikh kwamba nikaha ya mwanamke pasina walii wake ni nikaha ambayo kwamba ni haramu na mwenye kufanya nikaha kama hiyo atakuwa anapata madhambi na nikaha kama hiyo itakuwa ni batil la yasihu haitukubaliwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wala shakka fi hadha al-amr na hakuna shaka kunazo niqat ambazo kwamba zinaunga maneno hii kunazo niqat anasema Sheikh al-awwal al-amr al-awwal jambo la kwanza ambalo kwamba linaonesha nikaha hii ni haramu وذلك لأن الخطاب في النكاح في القرآن إنما جاء للرجال ولم تأتي للنساء jambo hili la nikaha katika Qur'ani imekuja kwamba ni wanaume ndio wanasimamia wala haijakuja kwamba ni wanawake ndio wenye kusimamia jambo la nikah kama qala fi qawli Allah azza wa jalla wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu wa qawlu Allah azza wa jalla wa ankihu alayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum wa hadha khitabun lil awliya' لأنه فيه مفاعلة تمتد إلى طرف آخر فدل على هذا أن أمر النكاح أن أمر النكاح بيد الرجال وليس بيد النساء jambo la kwanza ni kwamba nikaha inakuwa ni jambo la wanaume kusimamia wala sio wanawake imekuja ayat za Allah subhanahu wa ta'ala aliposema na wala msiwaozeshe binti zenu kwa wale ambao kwamba wanaume ambao kwamba ni washirikina mpaka waamini Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea wanaume yani wasimamizi wa nyumba kwamba wala msiozeshe mabinti zenu kwa hao makafiri ama hao washirikina mpaka watakapoamini hii ni dalili ya kwanza ya kuonesha kwamba wanaume ni wenye kusimamia mambo ya ndoa sio wanawake kisha dalili ya pili akasema wa ankihul ayama minkum na wawozeni wajane miongoni mwenu na wema katika watumwa wenu na wajakazi wenu wanaelezwa wanaume jambo hili kwamba waozeni wajane miongoni mwenu na watumwa wema ambao kwamba wako na amchini yenu hili jambo inaonesha kwamba jambo hili la kusimamia ndoa ni jambo la wanaume wala sio jambo la wanawake na hii khitab inakuja lil awliyai kwa wasimamizi wa kiume na wala haijakuja kuonesha kwamba upande wa wanawake wanafaa kuhusiana kuhusika katika jambo hili la kuozesha mabanati zao na jambo la pili ambalo kwamba linaonesha kwamba kuoa bila wali ni nikah batil na muharram لانه النكاح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل المرأة من وليها ويزوجه الولي jambo la pili ambalo kwamba linaonesha nikaha bila wali ni nikah muharram na batil na nikaha inasimamiwa na wana, wanaume anasema Sheikh li anna nikah alladhi kana fi zamani nabii kwa sababu nikaha iliyokuwa katika zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ilikuwa hivi an yakhtiba rajulu al-mar'a min waliha ni mtu aende kumposa mwanamke kwa walii wake wayuzawijahu alwali kisha wali amuozeshe yule binti katika zama za rasul alayhi salatu wasalam ilikuwa naam mwanamume anakwenda kumposa mwanamke kwa walii wake kisha yule wali anamuozesha mke wake kwa hiyo jambo la mwanamke kujiwezesha mwenyewe inakuwa ni jambo la haramu تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء أنا سيما عائشة رضي الله عنها mama yaumini kwamba hakika nikaha katika zama za ujahiliya ilikuwa aina nne fanikahu minha miongoni mwa nikaha hizo nne ni nikahu nasi lyaum ni nikaha ya watu leo hii yani fi zamaniha katika zama zake na zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fanikahun minha anasema nikaha hiyo ilikuwa ni nikahun nasi liyawma yakhtubu ar-rajulu ila ar-rajuli waliyatahu au ibnatahu fayasbiquha thumma yankihuha rawahu al-bukhari fi sahih anasema kwamba nikaha katika zama zao yani zama za Aisha radhiallahu anha pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kitambo alikuwa anakuja mtu anamposa mwanamke kwa walii wake kisha yule walii anamuozesha huyo mtu kwa hiyo inamaanisha nikaha pasina walii haifai na ni jambo ambalo kwamba halikukua katika zama za Rasul alayhi salatu wassalam wajhu dalala minhu ya ikhwa kisha shekha anasema naam dalili annaha dhukirat nikah fi zamanin annaha dhakarat nikah fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam ni kwamba alitaja Aisha radhiallahu anha nikah katika zama za Rasul alayhi salatu wasalam kenye natuonesha kwamba haifai nikaha ila kwa idhini ya wali anasema anna rajula yakhtibu min arrajuli waliyatahu ilikuwa mtu anakuja kumposa yule binti kwa wali wake fanikahu bila waliyin nikaha pasina wali lam yakun fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam haikuwepo katika zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun yote ambaye kwamba atafanya jambo ambalo kwamba halipo katika dini yetu fahuwa raddun basi atarejeshewa mwenyewe kama fi sahih wa hadha laysa alayhi amalu nabi sallallahu alayhi wasallam na mwanamke kujiozesha mwenyewe bila walii haipo katika matendo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa huwa raddun jambo kama hili atakuwa ni mwenye kuregeshewa na jambo la tatu ambalo kwamba linaonesha kwamba haifai mwanamke kujiozesha mwenyewe alladhi yadullu ala hadha qawlu nabi sallallahu alayhi wasallam yenye inaonyesha kwamba haifai kwa mwanamke kujiozesha mwenyewe ni kauli ya rasul alayhi salatu wasallam aliposema la nikaha illa bi waliyin la nikaha illa bi waliyin hakuna nikaha hakuna nikaha isipokuwa kwa idhini ya wali رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود وصححه الألباني لا نكاح إلا بولي Sheikh anasema fanaha fanafa nabii sallallahu alayhi wasallam an-nikaha shar'i illa biwali Rasul alayhi salatu wasallam akakataa hakuna nikaha ya sheria hakuna nikaha ya kisheria isipokuwa apatikane wali famaana alhadith Sheikh akasema maana ya hadith ni la nikaha fi shar'i illa biwaliyin hakuna nikaha katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala illa ipatikane wali فدل dhalika ala anna nikaha bila waliyun batil ikatuonesha jambo hili kwamba nikaha pasina wali ni jambo la batil wala katika dini yetu haitokubaliwa wal amru rabi' na jambo la nne ambalo kwamba linaonesha nikaha bila wali ni majaa an ummina Aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ayyuma imra'atin nakahat bighayri idhni mawaliha فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها رواه Ahmad والترمذي وابو داود وابن Majah anasema jambo la tatu Sheikh ambalo kwamba linaonesha kwamba nikaha pasina wali haifai ni ile ambayo kwamba ametujilia nayo Aisha radhiallahu subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake hakika Rasul alayhi salatu wasalam alisema mwanamke yoyote ambaye kwamba atajiozesha pasina idhni ya walii wake basi nikaha yake ni batil nikaha yake ni batil nikaha yake ni batil na endapo ataingiliwa na yule mwanamume basi inakuwa ni lazima kwa yule mwanamume kulipa mahari kwa yale ambayo kwamba alihalalisha tupoe huyo mwanamke kwa hiyo inakuwa ni lazima kwa yule mwanamume alipe mahari walakin nikaha ile inakuwa ni batil kwa hiyo dalla hii inatuonesha kwamba ala anna nikaha bila waliyun batil inatuonesha kwamba jambo hili la nikaha pasina wali ni jambo la batil وسياتي مزيد بيان فيما يتعلق بالولي عندما نتكلم عن شروط النكاح ان شاء الله عز وجل kisha shekha akasema naam itakuja masala hii kwa upana insha Allah pale atakapokuwa anazungumzia masala ya wali na vile vile sharti ya nikaha akipenda Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla tumefikia katika nikah ya sita ambayo kwamba ni batil na ni haramu katika dini yetu ya Kiislamu kwa hiyo insha Allah tutakuwa ni wenye kusimamia hapa Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia katika halqa inayokuja na darasa inayokuja tutaelezea nikah ya saba na zilizosalia kwa machache tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك